่วมใจกันอธิษฐานถ้าแต่พระเจ้าใหญ่ยิ่งและสูงสุดเรารู้ว่าพระองค์ทรงประทับอยู่ข้างทางเราที่ดีพระองค์ผู้ทรงเสด็จเข้ามาในโลกนี้และทรงรื้อกำแพงขั้นระหว่างคนสองฝ่ายให้เราหลายนั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันพวกชาลบัตนี้เราทั้งหลายก็รู้ว่าเราเล็กเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์โดยพระบุตรของพระเจ้าพระองค์จะข้าพระองค์ทรงเสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อเราทั้งหลายนั้นจะกลับคืนสู่พระองค์และพระองค์จะข้าพระองค์ทรงเลือกชนชาติของพระองค์เป็นพิเศษ เพื่อที่จะให้ชนชาตินั้นเป็นพรต่อไปยังแผ่นดินโลก พระเจ้าต้องขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ให้สิทธิพิเศษนี้แก่เราที่เขาเป็นเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเชื่อมต่อกับชนชาติของพระองค์และเป็นพรไปยังคนนานาประเทศชาติที่อยู่ในโลกนี้พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่เรามีในป่ายวันนี้ ที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าอาจารย์สุสานวัดสันนี่ของเราที่นี่ และผู้รับใช้พระเจ้าคนอื่นที่อยู่ที่นี่เรารู้ว่าที่นี่จะเป็นที่พระเจ้าจะอวยพรในป่ายวันนี้ผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ผ่านถ้อยคำที่ได้กล่าวออกมาขอพระเจ้าทรงตรัสกับเราหลายแต่ละคนเป็นพิเศษ เราหากว่ามีการส่งโดนการส่งเรียกการเจอในเกิดขึ้นในห้องประชุมแห่งนี้ขอพระองค์เจ้าทรงทำกิจของพระองค์ตามน้ำพระทัยของพระองค์เราอธิษฐานทูลต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนวันอาจารย์ค่ะถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะนะคะวันนี้ที่เรามาเราจะมา การจะมาบรรยายเรื่องอิสราเอลแผ่นดินโลก และสัญญาณในสวรรค์นะคะก็ขอกล่าวประวัติย่อๆของอาจารย์นิดนึงถึงแม้ว่าทุกคนจะรู้จักอาจารย์มาบ้างก็ขอนิดนึงนะคะไม่ทำให้ยืดยาวมากนะคะอาจารย์เป็นผู้ก่ออาจารย์ซูซานวัสันนะคะเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้อำนวย John 17 Ministry นะคะซึ่งเป็นพันธมิตรที่กำเนิดมาจากคำอธิษฐานของพระเยซู ในพระธรรมยอห์นบทที่ 17 และทำพันธกิจตามการวิงวอนของพระเยซูต่อพระบิดา ในเรื่องความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันของพระกาย เพื่อให้โลกนี้รู้จักพระเยซู โดยร่วมกับที่จักรต่าง ๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกา อิสราเอลและนานาประเทศ แม้ท่านจะได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์และความรู้เชิงวิชาการแต่ในการรับใช้ของท่านนั้น ท่านจะเคลื่อนตามการนั้นของพระวิญญาณนะคะ แม้ท่านจะรับใช้พระเจ้ามาหลายๆประเทศ แต่หัวใจของท่านนั้นรักประเทศไทย และอิสราเอลเป็นอย่างมาก ท่านเดินทางมารับใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2001 นะคะ จนถึงปัจจุบัน และเดินทางทั้งไปเยี่ยมและรับใช้พระเจ้าในอิสราเอลรวมแล้ว 42 ครั้งค่ะ นะคะแล้วเราได้อาจารย์สิริพรสุขกัญจนสิริที่จะมาให้เสียงภาษาไทยกับเรานะคะ ขอเรียนเชิญอาจารย์ 哎。 priest would get to the Holy of Holies, they could feel the glory of his presence. And we'll be traveling into the Holy of Holies of the Father's heart. The Father is love. He has always wanted family. พระองค์ต้องการครอบครัวตั้งแต่ต้นเลยเสมอมา the only thing He's ever desired นั่นเป็นความปรารถนาเดียวเท่านั้นที่พระองค์ต้องการ He's always wanted sons and daughters พระองค์ต้องการลูกชายและลูกสาว And it's always been His heart to have sons and daughters of the nations และมันเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพระองค์เสมอที่จะมีบรรดาลูกชายลูกสาว ที่มาจากบรรดาประชาชาติ That's why it says in Zechariah 14, that in the end times all the nations shall come for Sukkot in Jerusalem. นั่นคือสาเหตุที่เสกยาบทที่14พูดถึงว่าในยุคสุดท้ายนั้นบรรดาคนทั้งหลายนั้นจะมาจากบรรดาประชาชาติที่จะมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลอยู่เพลินที่เยรูซาเล็ม That's why Jesus said, "Go ye." นั่นคือสาเหตุที่พระเยซูบอกว่าจงออกไป Make disciples of the nations. สร้างให้บรรดาประชาชาติเป็นสาวก Because the Father longs for all nations to be his sons and daughters. เพราะว่าพระบิดานั้นรอคอยอย่างยาวนานที่อยากจะให้บรรดาประชาชาติทั้งหลายนั้นก้าวเข้าสู่หรือมาเป็นลูกชายสัตว์ของพระองค์ But he knew the enemy would fight him. แต่พระองค์ก็รู้ว่าศัตรูนั้นจะต่อสู้ That the enemy would stir up religion. แล้วก็ศัตรูนั้นก็จะทำให้กระตุ้นร้าความเป็นศาสนาต่างๆขึ้นมา Buddhism Islam ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาอิสลาม that the enemy would stir up lies even in the hearts of believers to doubt the Father's love. So he desired a way to put his heart into the earth. He turned to Adam and Eve and he said, Put my heart in the earth, bless it, multiply, take dominion. นะคะพระองค์จึงบอกบอกว่าเอาหัวใจของเรานั้นเข้าไปใส่เข้าไป นั้นแล้วก็จงทวีคูณมันขึ้นมาจงจงครอบครอง But Adam and Eve could not hold on to the vision. แต่ว่าอาดัมกับเอวานั้นไม่สามารถที่จะยึดดิมิตอันนี้เอาไว้ได้ Generations came, generations went. คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าก็มา รุ่นแล้วรุ่นเล่าก็จากไป You could not find people who could hold on to the vision. ระองค์เองไม่สามารถหาคนที่จะสามารถยึดฉวยหรือคว้าจับเอานิมิตนีวไว้ได้ Every culture w o r s h i p many gods ทุกๆวัฒนธรรมในโลกนี้นมัสการพระทั้งหลายมากมาย And then he found one man แต่ที่สุดพระองค์พบชายคนหนึ่ง He found Abraham ผู้ชายคนนี้คืออับราฮัม And Abraham was the first man to hold on to the vision อับราฮัมเป็นมนุษย์คนแรกในโลกนี้ที่ช่วยเอานิมิตอันนี้เอาไว้ All of his family ครอบครัวของเขาทั้งหมด all cultures of every nation วัฒนธรรมจากทุกประชาชาติ w o r s h i p many gods นมัสการพระมากมาย but Abraham stood firm แต่ว่าอับราฮัมนั้นยืนหยัดอยู่ and at first he was the only man in the earth who believed in one God ในจุดเริ่มต้นนั้น อับราฮัมนั้นเป็นเพียงคนเดียว เท่านั้นในโลกนี้ ที่เชื่อในพระเจ้าที่แท้จริง God who is perfect love is also perfect gratitude. พระเจ้าผู้ทรงมีความรักที่สมบูรณ์นั้น ก็ทรงมีจิตใจที่ปราบรื่มและชื่นชมอย่างสมบูรณ์ The Father's heart was so grateful for Abraham. พระเจ้าหัวใจของพระเจ้าพระบิดานั้นพระองค์ซาบซึ้งใจต่ออับราฮัมมาก He said Abraham I want to show you my gratitude. พระองค์บอกว่าอับราฮัมเอ๋ยเราต้องการที่จะให้เจ้าได้รับรู้ความชื่นชมซาบซึ้งใจของเรา I want you to know that I want to say you. นะคเราอยากให้เจ้าได้รับรู้ว่าเรานั้นต้องการที่จะขอบคุณเจ้า So Abraham อับราฮัมเลย you have asked for one son นะคะเจ้าเองจะมีลูกคนหนึ่ง but my thank you is bigger than that แต่ว่าคำขอบคุณของเรานั้นใหญ่กว่านั้นมากมายนะ I will make you the father of nations เราจะทำให้เจ้านั้นเป็นบิดาแห่งประชาชาติ I will make you the father of my firstborn son Israel เราเองจะทำให้เจ้าเป็นบิดาแห่งบุตรคนโตของเราคืออิสราเอล I will make you the father of the lineage that will bring forth my son Jesus เราจะให้เจ้าเป็นบิดาแห่งวงตระกูลที่ที่สุดแล้วพระบุตรของเราคือพระเยซูจะเสด็จมา and I will make you the spiritual father of everyone who believes in my son และเราเองนั้นจะทำให้เจ้าเป็นบิดาในฝ่ายวิญญาณให้กับทุกๆคนที่เชื่อในพระบุตรของเรา to your children Abraham there shall be no end และสำหรับเจ้าอับราฮัมลูกหลานของเจ้าจะไม่มีวันสิ้นสุด God's thank you cannot be stopped คำขอบคุณของพระเจ้าไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งได้ Many armies and empires have come against the Jewish people กองทัพมหาอำนาจมากมายที่มาและต่อสู้กับคนยิว to wipe them out มาเพื่อที่จะกวาดล้างพวกเขาให้สิ้นซาก But the enemy can never triumph over our God แต่ว่าศัตรูไม่มีวันที่จะมีชัยชนะเหนือพระเจ้าของเรา Abraham's seed still stands ลูกหลานของอับราฮัมนั้น ยังคงมีอยู่ It is true the enemy attacked the dream มันจริงที่ว่าศัตรูนั้นได้โจมตีความฝันนั้น Just as when Lucifer in heaven stirred up war among the angels มันเหมือนกับลูซิเฟอร์เมื่ออยู่ในสงสวรรค์นั้น ได้ทำให้เกิดความไม่สงบนะท่ามกลางบรรดา t tried to make the angels jealous of one another. และมันต้องการมันพยายามทำให้บรรดาทูสวรรค์นั้นอิจฉาซึ่งกันและกัน And Lucifer became jealous. และลูซิเฟอร์เองก็อิจฉาริษยาด้วย He's like, why should God have a throne? Why should I not have a throne? แลมันบอกบว่าทำไมพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นพระองค์เดียวเท่านั้นจึงมีบัลลังก์ได้และทำไมมันมีบัลลังก์บ้างไม่ได้หรอ Cause a war in heaven. มันจะทำให้เกิดสงครามในสวรรค์ And it divided the angels. แล้วก็ทำให้ทุสวรรค์นั้นแตกออกเป็นฝักฝ่าย So Lucifer began working in Abraham's seed. ดังนั้นมันก็เริ่มต้นทำงานในลูกลูกของอับราฮัม He tried to create jealousy between Isaac and Ishmael. แล้วมันพยายามสร้างให้เกิดความอิจฉาริษยาระหว่างอิสมาเอลกับอิสอิสัค Tried to make the brothers jealous and angry with one another. ทำให้พี่น้องนั้น ไม่พอใจอิจฉาซึ่งกันและกัน You see the enemy knows the Father loves family คุณเห็นไหมว่าศัตรูของเรานั้นรู้ว่าพระเจ้าพระบิดานั้นรักครอบครัวของพระองค์ And out of the seed of the jealousy of Ishmael for Isaac แล้วออกความอิจฉาลิษยาเมล็ดพันธุ์แห่งความลิษยาระหว่างอิสมาเอลและอิสากนั้น

At birth, God prophesied that even though Jacob was the second born, he should receive the first son's blessing. blessing. Esau was jealous และเอสาวนั้นอิจฉา The father did not like it And when the father got old and he was ready to pronounce the blessing Esau didn't like it, and Isaac, the father of Jacob and Esau, did not like it. ขอโทษนะไม่ใช่พระบิดา พ่อของเด็กสองคนนี้ก็ไม่ชอบที่เห็นว่าลูกนั้นอิจฉาซึ่งกันและกัน And so right before he gave the blessing, เพราะนั้นถึงเวลาที่เขาจะอวยพรในเวลานั้น Isaac was going to do what he wanted. อิสอันั้นต้องการทำในสิ่งที่เขาอยากทำ He was going to bless Esau. เขาจะอวยพรอิสาซึ่งเป็นลูกคนโต But the mother heard. แต่ว่าแม่ก็ได้ยินในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น And the mother remembered the word of God. และแม่ก็จำได้ว่าพระเจ้าพูดว่าอย่างไร And set into motion a plan to ensure that Jacob would receive the blessing. ก็เลยวางแผนการเพื่อให้ยาโคบนั้นได้รับพรนี้ And he did. และเขาก็ได้รับจริงๆ Great jealousy between Jacob and Esau. มันเป็นความอิจฉาลิษยาที่ยิ่งใหญ่มากระหว่างเอซาว 啥玩意？ จุดนี้เองศาสนาอิสลามก็เกิดขึ้น Islam was birthed out of a spirit of rejection อันนั้นเนี่ยอสศาสนาอิสลามออกมาจากการถูกปฏิเสธ So we must have great compassion เราจึงต้องมีความเมตตาอย่างยิ่งใหญ่จริงๆ Be very careful that you do not hate Islam คุณต้องระมัดระวังหัวใจของคุณว่าคุณจะไม่รังเกียจเกลีชังอิสลาม Be very careful that you do not pray against the Muslims. และคุณต้องระวังอย่างยิ่งว่าคุณจะไม่ได้ทฐานต่อสู้พวกมุสลิม They are the seed of God as well. เพราะว่าพวกเขาก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มาจากพระเจ้าด้วย But they were wounded. แต่ว่าพวกเขาบาดเจ็บ they need our compassion. และพวกเขาต้องการความเมตตาเห็นอกเห็นใจจากเรา There's a wonderful story in Genesis. มีเรื่องราวหนึ่งที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะ We're not going to turn there. But it's in chapter 33. Many years have passed since Jacob and Esau departed from one another. And even though departed from one another in anger and hatred, the father was still longing for family. เพราะฉะนั้นแม้ว่าการแยกจากกันนั้นด้วยความโกรธ ด้วยความรู้สึกอิจฉาริษยานั้น แต่ว่าพระเจ้าพระบิดาพระองค์ก็ยังหอยหวนหาอยากได้ครอบครัวอยู่ดี And Jacob the man after God's heart แล้วยาโคบนั้นผู้รู้ผู้ติดตามหัวใจของพระเจ้า said I must go see my brother นั้นก็บอกว่าฉันต้องกลับไปหาพี่ชายของฉัน I must try to reconcile ฉันต้องกลับไปคืนดีกับพี่ชายของฉัน They meet และเขาก็พบกัน And Jacob says แล้วยาโค song. Lisa, to see your face. It's like seeing the face of God. It is also prophetic. And someday, the hearts of many Muslims will melt. The hearts of many Jews will melt. รากหัวใจของคนนี้มากมายจะถูกหลอมละลายด้วย and then we'll reconcile และพวกเขาจะคืนดี and then we'll look at one another และพวกเขาจะมองดูซึ่งกันและกัน they will say to see your face และเขาจะบอกเขาจะพูดว่าการได้เห็นหน้าของท่าน it's like seeing the face of God in the earth มันเหมือนกับได้เห็นใบหน้าของพระเจ้าบนโลกนี้เลย this shall be และสิ่งนี้จะเกิดขึ้น because God always triumphs เพราะว่าพระเจ้าชนะเสมอ is sovereign พระองค์นั้นทรงเอกสิทธิ์ He was sovereign when He chose Abraham พระองค์เต็มไปด้วยสิทธิอำนาจเอกสิทธิ์เมื่อพระองค์ทรงเลือกอับราฮัม He was sovereign when He chose Joseph to save Israel's seed และพระองค์ทรงไว้ซึ่งเอกสิทธิ์เมื่อพระองค์ทรงเลือกโยเซฟให้ปกป้องรักษาเผ่าพันธุ์ของอิสราเอลไว้ He was sovereign when he chose Moses. When he chose David. And when he chose you. And just as Israel has a strong destiny. So do you. The Father wants you to be family. พระบิดานัต้องการให้คุณนั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว And He wants you to be family with believers all over the world. และอยากให้คุณเองนั้นเป็นครอบครัวเดียวกันกับผู้เชื่อทั่วโลก And with His people, the Jews. และรวมทั้งกับประชากรของพระองค์คือคุณยิว He knows that it is still difficult for the world to understand His heart. พระองค์รู้ดีว่ามันยังเป็นเรื่องที่ยากสำหรับโลกนี้ที่จะเข้าใจถึงหัวใจของพระองค์ So he reminds us through the Apostle Paul. เพราะฉะนั้นพระองค์เองนั้นจึงย้ำเตือนเราจากถ้อยคำของอาจารย์เปโล that the call of God never ends. ว่าการทรงเรียกของพระเจ้านั้นไม่เคยเปลี่ยน When Israel was just a group of slaves. เมื่ออิสราเอลเมื่อครั้งอิสราเอลยังเป็นแค่กลุ่มคนที่เป็นทาส When in the world's eyes they were nothing but slaves. เพราะว่าในสายตาของโลกนี้ก็มองดูก็บอกคนเหล่านี้ไม่มีอะไรหรอกก็เป็นแค่ธาตุเท่านั้นเอง In the world's eyes, they had no value, no worth, no respect. ในสายตาของโลกนี้ พวกเขาก็เป็นแค่ธาตุที่ไม่มีคุณค่าไม่จำเป็นต้องได้รับการนับถืออะไร God stepped forth. แต่ว่าพระเจ้าก้าวออกมา And he said to Moses. และพระองค์ทรงพูดกับโมเสส Tell my children Israel that this is my name. แล้วก็บอกกับบอกว่าเจ้า าจงไปบอกชนชาติอิสราเอลว่านี่คือชื่อของเรา I am that I am เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น It was the name of tenderness มันเป็นนามแห่งความอ่อนโยน He said I am the one พระองค์บอกเราคือผู้นั้น Who has seen their pain ผู้ซึ่งได้เห็นว่าพวกเขานั้นจะปวด I am the one who has heard เราเป็นผู้ซึ่งได้ยินเสียงร้องแห่งความเจ็บปวดของพวกเขา and I myself shall come deliver them และเราเองจะลงไปเพื่อกู้พวกเขา this g r o u people คนเหล่านี้ที่อ่อนแอ beaten down ถูกตี enslaved ถูกเคี่ยนตีและเป็นทาส I shall raise them up เราจะยกชูเขาขึ้น you know the story พวกคุณรู้เรื่องราวนี้ดี you know how God used Moses

แล้วก็เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สวนเอเดนเป็นต้นมา God Himself comes down on the earth พระเจ้านั้นเสด็จลงมาในโลกนี้ and He meets with Moses face to face และพระองค์พบกับโมเสสแบบหน้าต่อหน้า and the glory of heaven touches earth แล้วพระสิริแห่งสูงสวรรค์นั้นก็พบกับโลกนี้ greater Moses comes down with what we tend to call the Ten Commandments. โมเสสนั้นลงมาจากภูเขาแล้วเอาสิ่งที่เรานั้นเรียกว่าบัญญัติสิบประการ But in their culture, แต่ในวัฒนธรรมของพวกเขา was a marriage contract. มันเป็นเหมือนหนังสือสัญญาการสมรส It was an invitation to marriage, a proposal. มันเป็นเหมือน ข้อเสนอ ขอแต่งงานด้วย It was God saying I love you มันเป็นสิ่งที่พระเจ้าพูดว่าเรารักเจ้า You will be my treasured people เจ้าจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง I choose you from all the people in the world I choose you เพราะว่าจากประชากรคนทั่วโลกนี้เราเลือกสรรเจ้า And if you will love me only และถ้าเจ้าเองนั้นจะรักเราแต่ผู้เดียว you will worship me only. และถ้าเจ้าจะนมัสการเราแต่ผู้เดียว then here's the list of blessings I will give you as my beloved. และนี่เองคือรายการพรนานาประการที่เราจะมอบให้กับเจ้าในฐานะผู้ที่เป็นที่รักของเรา and for the first time in human history. แล้วก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ the Father had a bride. พระบิดานั้นได้เจ้าสาว the Father bound himself to a people. บิดานั้นผูกมัดตัวพระองค์เองกับคนกลุ่มหนึ่ง He bound them with a covenant that would last forever. และพระองค์เองนั้นทรงผูกพันกับเขาบนพันธสัญญานิรันดร์ And he said, และพระองค์บอกว่า through you โดยผ่านเจ้าทั้งหลาย the world will know my name โลกนี้จะรู้จักนามของเรา the way that I move through you will awaken the world that I am God สิ่งต่างๆที่เรากระทำ ท่ามกลางเจ้าทั้งหลายจะแตกใจจะขับเคลื่อนใจโลกนี้ที่จะรู้ว่าเราเองคือพระเจ้า And it did. และมันเกิดขึ้น When Joshua the spies go in in Joshua chapter 2 Rahab goes we've heard about you นั้นแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆในหนังสือโยชัวบทที่สองนั้น เมื่อผู้สอดแนมนั้นเข้าไปแล้วราหับได้เห็น แล้วก็บอกว่าเราได้ยินเรื่องราวของพวกเจ้า Rahab, a prostitute, said, We have heard of your God. ราหับซึ่งเป็นโสเภณีบอกว่าเราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าของเจ้า uh, The Queen of Sheba travels to King David and says, I've heard of your God. นั้นพระนางชีบานั้นเดินทางชีบาเดินทางมานั้นบอกว่าเราได้ยินชื่อเสียงของพระเจ้าของท่าน uh, uh, Naaman, a military commander who worshipped many gods, was healed and he's turned now I know your God in Israel นาอามานนั้นซึ่งเป็นแม่ทัพของซีเรีย ซึ่งเป็นประเทศที่มัสการพระเจ้ามากมายเมื่อเขานั้นได้เผชิญหน้ากับเอลิชาเขาบอกบอกว่า โอ้ เรานั้นได้รู้จักพระเจ้าของท่านแล้ว And the nations knew of God And the nations knew of God และประเทศนั้นก็ได้มารู้จักพระเจ้า By watching His love for โดยการที่ได้เห็นความรักของพระองค์ที่แสดงต่ออิสราเอล And the nations either honored the God and honored Israel แล้วประเทศที่ได้เห็นได้รับรู้สิ่งเหล่านี้ ถ้าสามารถที่จะนมัสการพระเจ้าและให้เกียรติอิสราเอล Are they were jealous หรือไม่ก็อิจฉา Like the brothers เหมือนกับพวกพี่น้องที่เ hated Israel ที่ hated child Israel, and they hated their God. แล้วก็เกลียดพระเจ้าของโมเสส From the time of Moses to this day, จากสมัยของโมเสสจนถึงทุกวันนี้ much of world history can be understood by that one. ดังนั้นประวัติศาสตร์ของโลกนี้สามารถเข้าใจได้ภายในบริบทของสิ่งเดียวนั่นแหละ As God said. อย่างเดียวกันกับที่พระเจ้าพูดเลย that Israel paid a high price. แต่อิสราเอลนั้นจ่ายราคาที่แพงมากเหลือเกิน You see, to be chosen by God isn't just blessing, blessing, blessing. การเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรนั้นไม่ใช่มีแต่เรื่องของพระพรมากมายเท่านั้น Israel is the only apostolic nation. อิสราเอลนั้นเป็นประเทศที่เป็นอัครทูตประเทศเดียวเท่านั้น All nations have a c a l l นั้นทุกประเทศนั้นมีการทรงเรียก But Israel is the only apostolic. แต่ว่าอิสราเอลเป็นประเทศอัครทูตประเทศเดียวเท่านั้น Paul understood that อาจารย์เปาโลก็เข้าใจเรื่องนี้ and Paul understood an apostolic calling และอาจารย์เปาโลนั้นเข้าใจว่าการทรงเลือกแบบอัครทูตนั้นเป็นยังไง Turn to 1 Corinthians chapter 4 ให้เราเปิดไปที่1โครินธ์บทที่4 1 Corinthians chapter 4 1โครินธ์บทที่4 read verses 9 through 13. เราจะอ่านตั้งแต่ข้อ 9 ถึงข้อ13 9 through 13. You can read whenever you're ready. 1 Corinthians chapter 4, verse 9 through 13. ความว่านะ เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งเราผู้เป็นอัครทูตไว้ในที่สุดบนผู้ที่ได้ถูกปรับข้อให้ถึงตาย เพราะว่าจักรวาลคือทั้งทูตสวรรค์และมนุษย์มองดูเราด้วยความยึดสมองเราทั้งหลายเป็นคนเขาเพราะเห็นแก่พระคริสต์และท่านทั้งหลายเป็นคนมีปัญญาในพระคริสต์เราทั้งหลายมีกำลังน้อยแต่ท่านทั้งหลายมีกำลังมาก ท่านทั้งหลายมีเกียรติยศแต่เราทั้งหลายเป็นคนกับยศจนขณะนี้เราก็ยังหิวกระหายขาดเครื่องนุ่งห่มถูกโบยตีและไม่มีบ้านอยู่ เราทำงานหนักด้วยมือของเราเอง เมื่อถูกด่าเราก็อวยพร เมื่อถูกเขี่ยวเข็นเราก็ทนเอา เมื่อถูกใส่ร้ายเราก็พยายามปรองดอง เรากลายเป็นเหมือนหยาดเยื่อของโลก และเหมือนราคีของสิ่งสัมผัสจนถึงปัจจุบัน Paul had an understanding of the apostolic calling อาจารย์เปาโลนั้นมีความเข้าใจถึงการทรงเรียกของอัครทูตอีก He had been a good Jew เพราะว่าท่านเองนั้นเป็นคนยิวที่ดี He knew the history of Israel ั้นท่านเองนั้นรู้ประวัติศาสตร์ของอิสราเอล He knew the story of Jesus the Christ และท่านเองนั้นได้รู้ถึงเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ And Paul understood และอาจารย์ปโนั้นเข้าใจ To be apostolic ว่าการเป็นอัครทูต is that you are on display ก็คือพระเจ้านั้นเอาคุณเอาไว้แสดงเพื่อแสดงออกเพื่อตั้งให้คนอื่นเห็น and people watch แล้วคนก็จะมองดูคน and learn of God แล้ว เรียนรู้ I'm sure Paul had many people say to him ดิฉันเชื่อว่าจากเปโลมีคนมากมายที่พูดกับท่าน Where is your God พระเจ้าของท่านอยู่ที่ไหนล่ะ You have been stoned, beaten, imprisoned. Where is your God ท่านถูกจำคุกถูก เอาหินคว้างถูกปล่อยตีพระเจ้าของท่านอยู่ไหน Just as all throughout history และก็ตลอดทั้งประวัติศาสตร์เป็นลักษณะ people have asked of the Jews. you? Where is your God? Why did so much evil o n l y because Hitler and others were jealous of the Jews' God. ทั้งหมดก็เป็นเพราะว่าฮิตเลอร์และคนอื่นๆนั้นอิจฉาพระเจ้าของคนยิว And Hitler's compound was the throne of Satan. นั้นในศูนย์หรือที่ทำการของฮิตเลอร์นั้นสิ่งที่เป็นที่บัญชาการของเขานั้นมันมีสิ่งที่เรียกว่าบัลลังก์ของซาตาน Do you know what I mean? คุณรู้ไหมว่าดิฉันกำลังพูดถึงอะไรอยู่ in the seven letters to the churches in the book of Revelation จดหมายที่ในหนังสือวิวรณ์เขียนในคริสตจักรทั้งเจ็ด Jesus refers to the throne of Satan มีฉบับหนึ่งที่พระเยซูพูดถึงบัลลังก์ของซาตาน It was the actual location in Turkey And it was a center for satanic worship and human suffering ที่นั่นเป็นจุดศูนย์รวมของการลัทธิบูชาซาตาน และการบูชายันมนุษย์ And when Hitler came into power, เมื่อฮิตเลอร์ขึ้นมาก้าวสู่อำนาจ he sent part of his military to Turkey เขาส่งส่วนหนึ่งคนของเขาเนี่ยจากกองทัพของเขาไปที่ตุรกี to bring that old throne of Satan to Germany และไปนำเอาบัลลังก์ซาตานที่อันเก่าแก่นั้นเนี่ยขนมาที่เยอรมัน because he thought it would bless him ราะว่าเขาคิดว่าการที่เขามีสิ่งนี้ครอบครองสิ่งนี้มันจะอวยพรเขา He saw God's blessings on the Jews and he was angry and jealous. เพราะว่าเขาได้เห็นพรของพระเจ้าที่มีเหนือ คนยิวและเขาอิจฉา He thought they were chosen and he was not. เขาคิดว่าคนยิวนั้นพระเจ้าเลือกสรรแต่พระเจ้าไม่เลือกเขา So the spirit of jealousy that has gone on for generations. แล้ววิญญาณแห่งความอิจฉาริษยาที่ตกทอดมาหลายชั่วยุค ที่เรา I will worship my own God. เขาบอกว่างั้นเราก็จะนมัสการพระของเราเอง And then if you follow Hitler's writings, he said, I am God. และถ้าคุณเองนั้นอ่านงานเขียนของฮิตเลอร์จะพบว่าฮิตเลอร์นั้นบอกว่าเขาเองนั้นคือพระเจ้า But he knew the only way to make that true was he had to get rid of all of those that he thought God had blessed. นัและเขารู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อเขาสามารถกำจัดทุกคนที่พระเจ้าอวยพรให้หมดไป So the Holocaust was persecution of ราะฉะนั้นเนี่ยการฆ่าล้างผ่าแผ่นยิวจึงเป็นการกดขี่ข่มเหงบนพื้นฐานของความเชื่อ It was Hitler's attempt to get rid of the apostolic nation in the earth. แล้วก็เป็นการพยายามที่จะกวาดล้างประเทศที่มีการทรงเรียกให้เป็นอาณาทูต You know the story. พวกคุณก็รับรู้เรื่องราวเหลนี้ How many of you have been to Yad Vashem? มีกี่คนที่เคยไปยักษ์พระเชน You have seen the pain. พวกคุณได้เห็น ความเจ็บปวดในเหตุการณ์นี้ใช่ไหม But you have also seen that this apostolic nation kept their dignity. แต่ขณะเดียวกันมันเขาก็ได้เห็นว่า ประเทศที่เป็นอาณาทูตนี้เคลื่อนแบบอาณาทูตนี้ ได้รักษาคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของตัวเอง There's a book called Small Miracles of the Holocaust มันมีหนังสือ เล่มหนึ่งที่เขียนว่าการอัศจรรย์เล็ก tells true stories of this apostolic mission และได้เล่าเรื่องราวที่เป็นเรื่องจริงนะที่เกิดขึ้นท่ามกลางคนอิสราเอลนี้ And it tells the story of 50 yeshiva students or students who were studying to be rabbis. ก็พูดถึงนักเรียนนะคะก็เหมือนกับนักเรียนปากีสถานนะะยาชิวาก็เป็นเหมือนโรงเรียนปากีสถานนะมีเด็ก 50 คนที่ที่เรียนอยู่ภายใต้ธรรมรับบี They were told to undress and go into the gas chambers. Teenage boys. เป็นเด็กวัยรุ่นทั้งนั้นเลย But they had dignity. แต่พวกเขานั้นมีศักดิ์ศรี They knew that they were going to die. พวกเขารู้ว่าพวกเขาจะต้องตาย And so standing there stripped naked. ดังนั้นพวกเขายืนอยู่ที่นั่นนะถอดเสื้อผ้า They clothed themselves in worship. พวกเขานั้นปกคุมตัวเองด้วยการนมัสการ And these 50 teenage boys แล้วเด็กวัยรุ่น50 in the freezing cold ท่ามกลางความเย็นอันหนาวเนี่ย began stomping their bare feet on concrete floors ก็เริ่มกระทืบเท้าตัวเองนะคะบนพื้นซีเมนต์ They began their Jewish dances แล้วก็เริ่มต้นเต้นแบบคนยิว They shouted praises to Adonai at the top of their lungs และพวกเขาร้องตะ and they proclaim, if we meet Adonai today, we will meet him in praise. สถานที่หนึ่งซึ่งพวกเขาเองนั้นจะสามารถดำเนินชีวิตจนกระทั่งพวกเขาสามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ One of the women in the camp was pregnant. ผู้หญิงคนหนึ่งในค่ายนี้ตั้งท้อง She needed medicine. และเธอต้องการที่เธอต้องการยา Her husband was allowed to go into town to the drugstore, the pharmacy. สามีของผู้หญิงคนนี้เนี่ยได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเมืองเพื่อที่จะไปซื้อยาที่ร้านขายยา He was looking on the shelf. เขาก็มองดูบนชั้นที่วางยา And the story says he began to physically shake. แล้วก็เรื่องราวในหนังสือนั้นก็บอกว่าขณะที่ผู้ชายคนนี้มองดูบนชั้นยาเขาก็เริ่มสั่น because he saw bars of soap. เพราะว่าเขาได้เห็นก้อนสบู่ and engraved on top was Jewish soap. แล้วก็สิ่งที่เขียนอยู่บนก้อนสบู่นี้ก็คือสบู่ยิว because sometimes the Germans ราะว่าบางทีพวกเยอรมัน after they would kill the Jews หลังจากที่พวกเขาฆ่าคนยิวเหล่านั้นแล้ว they would boil them เขาก็เอาไปต้ม and use the fat from their body to make soup แล้วเอาไขมันออกจากร่างกายของเขามาทำสบู่ this is a side too และนี่ก็เป็นอักระทุนด้วยนะ the man went back to the camp ผู้ชายคนนี้กลับไปที่ค่าย told the story in the camp ไปเล่าเรื่องราวนี้ในค่าย and they gathered as much money as they could. and they bought every bar of Jewish soap and they gathered all the Jews together and they lined up the bars of soap with great tenderness and dignity และพวกเขาเอาก้อนสบู่เหล่านั้นเนี่ยที่ทำจากไขมันสดของ มาเลี้ยงเลี้ยงด้วยความระมัดระวังด้วยการให้เกียรติ They had a funeral และเขาก็จัดพิธีศพ And at the funeral they proclaimed และที่งานศพนั้นเองพวกเขาประกาศว่า Although this is all that is left of you my brother and sister พี่น้องชายหญิงของเราเอ๋ยแม้ว่านี่คือส่วนที่เหลืออยู่เท่านั้นของพวกคุณ We still see the God light in you เรายังมอง ความสว่างของพระเจ้าในพวกคุณ and we honor you และพวกเราให้เกียรติคุณ in the midst of darkness ท่ามกลางความมืดมิด you see God คุณเห็นพระเจ้า this is Israel's calling นี่คือการทรงเรียกที่อิสราเอล this is what you've been grafted into และนี่เองคือสิ่งที่พวกคุณถูกทาบกินต่อเข้าไป this kind of courage courage, this this kind of courage ความกล้าหาญแบบนี้แหละ is your inheritance คือมรดกของพวกคุณ now would you show them pictures right at the end of the Holocaust ในช่วงปลายนะของสงการฆ่าล้างเผ่ายิว uh, and just stay there for a moment a Jewish artist began seeing a connection ศิลปินชาวยิวคนหนึ่งนะเขาเริ่มเห็นการเชื่อมโยงกัน He saw that the unjust suffering of Jesus the Jew เขาได้เห็นนะการทนทุกข์ทรมานที่ที่ไม่ได้รับความยุติธรรมที่พระเยซูเผชิญ was like the unjust suffering of the Jew มันช่างเป็นเหมือนกับความทุกข์ทรมานที่ไม่ได้รับความยุติธรรมเลยบนความอาธรรมที่คนยิวทั้งหลายต้องเผชิญ And so his name is Shagal ชื่อของเขานะคือ Shagal And this is the way he drew the crucifix this is Christ นี่คือวิธีที่เขาวาดภาพการถูกตรึงบนไม้กางเขนของพระเยซูคนโบราณนั่นคือพระเยซู Covered in a prayer shawl พระองค์เองนั้นถูกปกคลุมด้วยผ้าคลุมอธิษฐาน and scenes of the Holocaust are around the cross You can continue to show the other pictures ah, Another view of the cross and it's the masses of the Holocaust surrounding the feet of Jesus uh, นี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่พระเยซูถูกดึงบนไม้กางเขนนะแล้ว ข้างล่างนั้นเป็นภาพของคนเหล่านั้นนะที่อยู่ในการถูกฆ่าในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อยู่ Go ahead คุณเห็นไหมว่า an apostolic nation ประเทศที่เป็นอาณาทูต doesn't seem l i k สิ่งต่างๆผ่านสายตาของพระเจ้า An apostolic nation does not have faith like most other nations ประเทศที่เป็นอัครทูตนั้นเขาไม่ได้เชื่อแบบประเทศทั่วไปที่เชื่อ The wall hell comes against them they still believe และเมื่อนรกแตกนะกระนุงกระหน่ำใส่พวกเขา พวกเขายังยืนหยัดในความเชื่อ And even when in the barracks of concentration camps และแม้ว่าใน มันเป็นบ้านนะคะที่เหมือนกับโรงเก็บของใหญ่ๆเนี่ยนะที่พวกเขาอยู่ในในบ้านอย่างนั้น They send their prayers มันเป็นเหมือนโรงนาใหญ่ๆพวกเขาอยู่ในนั้นก็ยังอธิษฐาน They sing their songs เขาร้องเพลงของพวกเขา They k e p their faith และพวกเขารักษาความเชื่อของเขาเอาไว้ This is your inheritance นี่คือมรดกของพวกคุณ The Lord said พระเจ้าบอกว่า if you bless Israel, Israel, I will bless you and if you become one with Israel Israel, I will bless you ถ้าเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับอิสราเอลเราจะอวยพรเจ้า Israel has always been chosen อิสราเอลนั้นถูกเลือกสรรตลอดมา and anyone who stands with her is blessed แล้วใครก็ตามที่ยืนเคียงข้างเธอก็จะได้รับการอวยพร because you see ก็เพราะว่าคุณเห็นไหมว่า when you stand with Israel เมื่อคุณยืนเคียงข้างอิสราเอลนั้น you receive God's thank you คุณเองได้รับคำขอบคุณจากพระเจ้า And just as there was no end to God's thank you to Abraham ก็เช่นเดียวกันกับคำขอบคุณที่ไม่มีสิ้นสุดที่พระเจ้ามีให้กับอับราฮัม There is no end to God's thank you to the one who will stand with Israel พระเจ้าเองก็จะขอบคุณคนที่ยืนเคียงข้างอิสราเอลอย่างไม่มีวันสิ้นสุดด้วยเช่นเดียวกัน We as believers tend to pray for blessing a lot เราเองในฐานะที่เป็นผู้เชื่อเรามักจะอธิษฐานขอการอวยพรอย่างมากมาย And that's good ซึ่งก็ดี It is God's heart to bless us เพราะว่านั่นเป็นหัวใจของพระเจ้าที่อยากจะอวยพร but the nation who paid a price แต่ว่าชนชาติที่จ่ายราคา was Israel คืออิสราเอล and we must honor her เราต้องให้เกียรติเธอ because someone kept the faith from Abraham to Joseph ก็เพราะว่ามีใครบางคน ที่รักษายืนหยัดในความเชื่อเอาไว้ตั้งแต่อับราฮัมเป็นต้นมา the birth canal was open for Jesus to come. เป็นเหตุที่ทำให้พระเยซูสามารถถือกำเนิดมา Jesus said, พระเยซูบอกว่า the first shall be last. คนต้นจะเป็นคนปลาย He meant the Jew was the first to know God. But they shall be the last to know Jesus. แต่พวกเขาจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่มารู้จักพระเยซู And he said and the last shall be first และพระองค์ยังพูดอีกว่าและคนปลายจะกลายมาเป็นคนต้น The Gentiles were the last to know of God พวกคนต่างชาติทั้งหลายนั้นเป็นกลุ่มสุดท้ายที่มารู้จักพระเจ้า But they were the first to know Jesus แต่พวกเขาเป็นกลุ่มแรกที่มารู้จักพระเยซู And when you look at Romans chapters 9, 10, and 11, เมื่อคุณมองดูที่หนังสือโรมบทที่9 10 11 Paul echoes everything in the Old Testament. สิ่งที่พออาจารย์เปาโลพูดนั้นสะท้อนเสียงของพันธสัญญาเดิม That we are one family. ว่าเราทั้งหลายเป็นครอบครัวเดียวกัน And to honor the elder brother of Israel. เพื่อที่จะให้เกียรติพี่คนโตคืออิสราเอล and that the Lord has withheld their inheritance. That uh, that the, the Lord has withheld Israel's inheritance. ่าพระเจ้ารักคุณด้วย And for Thailand to know Jesus was just as important และการที่คนไทยจะมารู้จักพระเยซูก็มีความสำคัญ Do you remember when Jesus cleared the temple in anger เหมือนกันนะฮะ เมื่อพระเยซูนั้นชำระพระวิหาร Do you know which part of the temple he cleared นะที่พระองค์โกรธและพระองค์ชำระพระวิหารคุณรู้ไหมว่าส่วนไหนของพระวิหารที่พระองค์เข้าไปชำระ who is called the outer court of the Gentiles ส่วนนั้นเรียกว่าลานชั้นนอกสำหรับคนต่างชาติ What made him angry อะไรที่ทำให้พระองค์โกรธล่ะ The people were putting obstacles to Gentiles knowing the truth ก็เพราะว่ามีคนอยู่นะ มากมายนะที่เอาสิ่งต่างๆมาเป็นอุปสรรคไม่ให้คนต่างชาติมารู้จักพระเจ้าจ h r o เป็นเหตุที่ทำให้พระองค์คว่ำโต๊ะหลังนั้น And he said, My house shall be a house of prayer. และพระองค์บอกว่านิเวศของเรานั้นจะเรียกว่านิเวศแห่งการอธิษฐาน Quoting the Old Testament prophets that my house shall be a house of prayer for all nations. นะเหมือนกับสิ่งที่พันธสัญญาเดิมได้พูดว่านิเวศของเราจะถูกเรียกว่าเป็นนิเวศแห่งการอธิษฐานของบรรดาประชาชาติ I know that much of what I've said you may

เราทุกคนจะอยู่ในจุดที่มีความเข้าใจแบบเดียวกันฉันจจะะชี้ว่าอไรริงเพราะฉะนั้นตอนนี้ดิฉันอยากทำแบบนี้ In a few moments I'm just going to pray เดี๋ยวสักครู่หนึ่งดิฉันจะอธิษฐาน And then I'm going to do something that's very risky แล้วดิฉันจะทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันเป็นความเสี่ยงอย่างมากในประเทศไทย I'm going to give you a break and ask you to be back in 10 minutes. <laughs> Okay? All right. You can do it. The spirit of self-control. You can do it. คุณทำได้เพราะว่าผลของพระวิญญาณคือการรู้จักควบคุมตัวเอง